السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شكر الله سبحانه وتعالى kutupa uhai عافية mpaka kutana tena baada ya mwaka kuendeleza hizi daura kwa kwamba tumezianza kitu huu Masjid Radwan دورة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله الثالثة toka tuanze hii ni daura ya tatu mwaka wa walillahi alhamd daura hizi huwa kiendelea msikiti kama huu na hii ni neema ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha tena wiki kama hii ambayo kwamba tutaiishi hapa hiyo alahibba nataka kugusia mambo ambayo kwamba ni ni ya kawaida lakini kila mwanzo wa daura huwa ni vizuri yule mushrik wa daura awe akiakumbusha wajua kila halaka ya ilmu huwa kuna adab na من باب المصلحة ودرء المفسدة من هذه القاعدة ننطلق tutafuata hii kaida sisi siku zote kwenye durusi kama hizi ambapo kwamba ni durusi hasa دورات علميه lazima ziwe kwa utaratibu mzuri na huwa hatupendi faudha tupendi faudha kwenye durusi kama hizi lidhalika min bab dar al mafsada na dar al faudha huu watu na mpangilio baina mwalimu na mwanafunzi namna ya kunakishiana masala ya ilmu sasa haya nitakao kuambia naomba siku zinaokuja mpaka mwisho wa daura tujaribu kujilazimisha na haya mambo nayo ni kuhusu utaratibu utaratibu wa mwanafunzi kuuliza swali eh hakikatan huwa hatupendi suala ashwai yule yuliza yule yuliza hii huwa haipendezi na kama tunavyoona tushafanya mara hivyo kadhaa ikaleta vurugu kwenye daura kwenye durusi hizi darasa huwa zinasajiliwa na huwa <clears throat> zinatumwa kwenye wasail ilamia watu wastafidi kwa hivyo min babi al-indibat al-mas'ala kwa mlango huu wa kwamba tutataka utaratibu ni hivi mwanafunzi ikiwa ana swala ikiwa ana suala chukua kartasi andika alafu zitaletwa hapa swala zitakusanywa hapa mwenye kusomesha kila akija kipindi chake akipata swala atajibu kulingana na wakati ameuweka wazi hii hali hii si kama hali zile durusi zetu za kawaida baada al-maghrib zile sawa huwa hutoa nafasi hivi ama hizi daura ilmia huwa hatupendelei hayo sawa kwa sababu hata la nasmaha lilmughridhin wengine huja kwenye vikao kuharibu atupe shuba atupe utesi hapa wanze kuzozana la la ambayo hapa kwa hivyo tupenda suala ziwe zasajiliwa kwa kalamu andiko alafu inaletwa hapa mwenye kusoma atasoma akiona hii suala haina mnasaba wala si munasib hapa ataikunja ataiweka ndio faida ya kuandika ikiwa suala si mzuri ataikunja ataiweka atajibu ile swala ambao kwamba yenye faida na manufaa wazi wazi na sisi kufanya hivyo ni mbabu kudhibiti darasa siharibiki si kwamba ni waoga masuala la hasha lakini ni mpangililio mzuri na ni adabu toka ikikaa halaka angalia hapa halaka nyingi za ulama kuta ila leo suala zaandikwa pelekwa shekha asomea au asoma mwenyewe alafu iwajibu kulingana na yale maandishi wazi طيب wale ambao kwamba mathalan hawakuandika na wataka kuuliza tafanya hii amgoje yule mwalimu akimaliza darasa kumaliza kipindi chake amfuate kando amuulize kwa sababu wewe huwezi kuandika kwa hiyo wale ambao kwamba hawawezi kuandika wasubiri tuomba wawe na subra kikao kikisha mfuate yule mwalimu muulize kuna swala kadha kadha kadha hivi wazi ama kuinusha mkono hapa kuuliza na sisi tushagana hivi itakuwa si vizuri sababu hatutasikiza swala namna hiyo lazima tuagane mapema tukijaribu kuuliza akiambiwa la sikasiriki wazi lazima elewe kwa sababu tutataka kudhibiti darasa mumeona daura iliyopita msimbari ya mfujo lilotokea eh vurugu nini ushindani wa bure la mtu kama yule ile darasa ile swala lingeandikwa lingetupa swala la mizozo na fujo wazi kwa hivyo ni tambii muhimu sana kwenye darasa kama hizi upenda kuzichanguliza ambaye hajui kuandika au hawezi hiki kikao si chake hakimhusu yeye yasikilize basi asubiri mwalimu akimaliza darasa amfuate kando sasa muulize hapo sawa la wataka kuuliza kwenye kikao lazima uandike swali ikiwa swala huiandiki خلاص sisi hatutoshughulika na swala zingine tutashughulika zile swala zitakazokuletwa hapa wawe wapi kwa hiyo ndo mpangilio wa halaka nyingi za ulama huwa ziko mpangilio kama huo na ni vizuri sana kwa sababu yadhibiti ile kikao kisi wazi kwa hivyo leo ni kalima hizi muhadhara za kufungua hizi daura lakini kuanzia kesho Jumamosi tutaanza kusomesha vitabu vilivyopangwa kuanzia kesho kuja na karatasi na kalamu ndio ukitaka kuuliza uandike cha sala wazi sawa hiyo ni tambihi muhimu ambayo kwamba napenda tukumbushane ili baadaye mtu asije kaona amedharauliwa wala amepuzwa la na ambao hawako akija mtawaeleza kwamba mpangilio wa swala hapa ni hivi wazi sawa kalima ambayo kwamba <clears throat> tazungumzia jalsa hii ya kwanza ya kufungua hii daura اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة عام تسعة وثلاثين وأربعمائة وألف ndio tutakuwa tuanza hii iftitahi ya daura na kalima ambayo kwamba nimepangwa kuizungumzia ni masala muhimu sana ya raqaiq ni masala muhimu sana kwa moyo ni mambo yenye kufanya moyo wako ulainiki anwani ya hii muhadhara ni sifatu jahannam sifat jahannam sifa za moto wa jahannam hii ndio itakuwa maudhui ya hii muhadhara ambayo kwamba nitauzungumzia leo ayuha <clears throat> alahibba moto moto si kitu cha mchezo kabisa moto si kitu cha mchezo ni adhabu ya kipekee ambao kwamba binadamu akiwekwa nayo iwasikia sawa sawa amewekwa kitu gani eh sote tunajua hali ya moto moto ni adhabu kali sana ni adhabu mzito sana kwa mwanadamu ambao kwamba kiwiliwili chake hakiwezi kustahimili kiwiliwili chake hakiwezi kuhimili moto sasa waonaje huo moto ukiwa ni wa jahannam ah moto tu wa kawaida wewe huwezi kustahimili shindwa waonaje moto ukiitwa nikiwa ni moto wa jahannam utakuwa hali gani ikiwa moto wa kuwasha tu hapa sasa hivi na kiumbe awashe moto tu akusumbe nao wewe utateketea taangamia vibaya usio waonaje ikiwa ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala eh na shaka al-khatb a'zam hii masala mzito sana kwa hivyo hii au hizi sifata ambazo kwamba zitakuja kwa huu moto wa jahannam mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia kutupa wa'dha kwamba mkumbuke huo moto ulioagizwa ni hizi yani we chunga sifa zake ni hizi kama we wajiona kichwa chako iko eh uwezi sikia hakuna shida wewe endeleza shughuli zako lakini utakapokuwa kinga kimoja tu utawahi fikiria kwamba uliwahi kuneemeka siku moja wallahi utaulizwa wewe ushawahi kuneemeka utasema ah, ah kile kinga kitamaliza kila kitu hata hujaingizwa umepishwa tu kama kupisha kwa chumu eh utaulizwa kama hadithi ya Anas ghairu hal marra alayka na'imun qat ushawai kukusikia raha utasema takulla tunsi kulla ladha kama ile riwaya inasema ghamsatun fi an-nar tunsi kulla ladha wa ghamsatun fil janna tunsi kulla bu's wazi kwa hivyo jahannam ni moto alioumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi yake kazi gani kuadhibu wale wahalifu walokataa kufuata mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo muhadhara nitaugawanya mara nne tuzunguka kwenye mihwar nne arba mahawir المحور الأول kifungu cha kwanza nitazungumzia ma warada fi sifati hadha an-nar fi sifati hadha an-nar hadithi zilizokuja kusifu kwanza moto moto wenyewe yani sifa yake eh sifa yake na vile ulivyoumbwa sikiliza قال الله سبحانه وتعالى asema Allah subhanahu wa ta'ala kusifu moto wa jahannam innaha tarmi bishararin kalqasr kaannahu jimalatun sufr Allah eh hii aya Allah atuelezea baadhi za sifa ya huu moto asema Allah subhanahu wa ta'ala innaha tarmi bishararin kalqasr hakika huo moto wa jahannam utoa au hurusha tete eh tete zake najua tete eh zile tete zake ikitoka kwa ule moto mfano wa ile tete moja ni kal qasr ni kal qasr ni kama qasr qasr nini qasr imefasiriwa tafsiri kadhaa baadhi ya mufassirin wasema al-qasr ni ngome eh, ngome unajua ngome mwamba mwamba eh lali shafahamu wajua mwamba eh ngome tawaelezea vipi Kiswahili mpaka kifahamiki baharini nyinyi siamoni kwenye maji kuna majabali hivi sengine uchomuza kwenye maji ubavuni eh zile itwa ngome jiita nini <laughs> majabali tu eh ya Allah hii ni tafsiri ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu asema tete yake moja tete ya moto wa jahannam tete moja ya moto wa jahannam ni kal qasr ni kama ngome au mwamba mwamba eh Allah kwa hiyo tete yake na tete ni kitu hakiri wewe waona ni kitu kidogo kiko juu ya moto cha toka hiyo ni tafsiri ya nani ya Abdullah bin Mas'ud waqila an-nakhla Said na wengineo rahimahumullah wamefasiri <clears throat> al-qasr wasema ni an-nakhla ni kama mtende mti mzima urefu wake mti wa mtende tete moja na tafsiri Abdullah bin Abbas ni kal qasr asema ibn Abbas kalkhashaba ni kama mbao kigogo cha ubao thalathatu adhru ambao kama kiraa tatu dira kiraa cha kwanza kiraa cha pili kiraa cha tatu ono urefu tetema kiraa ziraa tatu <laughs> Allah hiyo ni tete moja katika tete za moto wa jahannam sikiliza aya nyingine mbele 70 kaannahu jimalatun sufur kaannahu jimalatun safr kana kwamba ni ngamia kana kwamba ni ngamia ngamia kufanywa wekundu kukimbilia weusi waarabu huitwa safr kwa maana ngamia ni safr ni ule wekundu akiva karibu kuwa weusi kama ngamia wenye wekundu ambao kwamba wapigiliza kwa wekundu wenyewe sana mpaka kutomo yani ngamia wekundu ngamia wekundu tafsiri hivi <clears throat> na wengine wakafasiri jimala kunsufur tafsiri Abdullah bin Abbas asema hibalu sufur jimala kunsufur ni nini ni hibalu sufur ni kamba zile ambazo kwamba hufungiwa zombo zisitikisiki tujma'u hatta takuna ka awsatir rijal hukusukwa kusukwa zile kamba mpaka kwa kipi kama mtu mnano wake <laughs> utafikiri ni zile amara za kufunga majahazi na mameli kamba ya amara ile inoshikananga <laughs> Allah inavotoka na majua nyinyi makamba ya majahazi ya meli wa manono suko suko kwa kama hii kipia almuhim ni kuonesha kitu kikubwa hiyo ndio jimalaton safar ni kamba za kufungia nanga jahazi sitikisiki au ngamia au ngamia min jamala eh imetokana na kilima gani kwa nini zikamba zimeitwa jimala kwa sababu tujmal ba'dha ala ba'd yani usukwa tujmal eh ndio jimala tunsufur wengine wamefasiri ngamia wengine wamefasiri ni kamba zimeusukwa kwa unono zikimaliza kusukwa ni kama mraba wa mtu ya kufungia jahazi sikitike wazi kwa hivyo hiyo ni tete ya moto ambao kwamba ni moto wa jahannam zilili zetu zaweza ziwezi ziwezi twende riwaya pili sikiliza riwaya sasa hiyo ni aya na hiyo ni tafsiri yake ama hadithi فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبوكيو أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Jibril ma li lam ara mikaila dhahikan qat hii swala sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam nani ameuliza Jibril ma li lam ara mikaila dhahikan qat mbona mimi simuoni mikail kuteka kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam Jibril mbona simuoni malaika mikail kucheka kunini mbona hacheki eh mbona hacheki qala jibril akamwambia ma dhahika mikailu mundu khuliqatin nar hajateka mikail toka moto kubwa moto ulipoumbwa tu mikail hajateka tena mpaka sasa lakini hawa nani hawa ni wale wanaofahamu moto wa jahannam Weza kuteka kutaa au na habari teka ukateka habari huna lakini hawa ni wale wanaoufahamu huu moto unaozungumziwa ni moto aina gani ndio maana walikuwa hateki alikuwa hateki malaika mikaila alayhi salam kwa sababu gani ajua shida ya yule moto na harara yake ukiuelewa sawa sawa basi ile hofu utakaokuwa nao moto huo mpaka itakufanya usiteke ile hofu itakaokuingia kwenye moyo wako itakufanya usiteke tena mpaka ujue umeokoka umeokoka na moto huo ndio hapo waweza kuteka lidhalika alipoulizwa imamu Ahmad rahimahullah ya iman mata raha mata raha mmoja wa wanafunzi amuuliza shekhi lake ya imamu Ahmad rahimahullah mapumziko lini sihona tuingizie kwenye jihadi tu tapumzika lini Imam Ahmad rahimahullah akamwambia inda wad'i awwal qadamin fil janna pale utakapokuweka nyayo kwenye pepo umeingia hapo ndio raha lakini haya unayoyaona hapa duniani kuna charaha kuna kupumzika hapa mkazi kwenda kwa sababu kuna moto sifa zake ni huo tusiingie ndio maana yake kwa hii ndio tafsiri ya Imam Ahmad mataraha tutapumzika lini akajibu nini inda wad'i awwal qadamin fil janna pale utakapokuweka nyayo peponi hapo mapumziko kweli sasa ukiingia peponi wewe una taabu tena sasa utapumzika lakini hawa ni wale walikuwa wanafahamu sheria sasa na wajua moto nini ndio maana wao ni ibada moja kwa moja mpaka kufa kwao رواه أحمد والمنذري وهو حديث صحيح hiyo riwaya kwanza tutaje riwaya pili kila kifungu tutaje riwaya moja mbili yatosha kama mfano وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وكيوا عبد الله بن عمر سما اكثروا ذكر النار kisirisheni kuutaja moto wa jahannam kisirisheni yani utajeni sana ana si kitu cha mchezo kwa nini asema fa inna harraha shadid hakika harara yake ni nyingi sana hatuwezi kuvumilia ile harara ya ule moto subhana hatuwezi kuvumilia wa inna qa'raha ba'id na hakika umbali wake ni mwingi pia ukitupa ndani wewe utadidimia yeye mpaka utakapokufika mwisho sijui miaka mingapi ndio utakoma mwisho utasikia mbele itakuja kutaja idadi ya miaka mtu akitupwa pale ndani ile kushuka yeye mpaka kufika mwisho atachukua miaka mingapi si mchezo mahali ba eh? shimo za sawa ndani sawa sawa yaitwa qahr yani ule urefu ile moto wa inna maqami'aha hadid na hakika koleo koleo zake ni chuma jua koleo eh zile kama masdaha za kudungia samaki masdaha kuna miti na miba namna hii kama mjafari cha mjafari miwa yake sasa hivi zile twa koleo koleo zake ni chuma zile kazi yake nini takhfif nas kota watu watungikwa waweza kuingia hapa ikakurarua choma kwa pili wewe bado utengenezwa tu vizuri huko eh kwa hivyo la shaka ni mambo ambayo kwamba yataka yamtie kicho mwanadamu na amtambue Mola wake ni nani hizi ni ziumbe za Allah subhanahu moto ni kiumbe cha Allah lakini sifa zake ni hizo shekhi nani katika sisi aweza kuhimili hakuna hakuna ikiwa ukiingizwa tu ghamsa ungia tu utasema hujawahi kuona raha maisha yako na huko pengine wewe uliponda raha ukaponda starehe kisha ukiingizwa pale utauliza wewe bwana ushawahi kustarehe unasema sijaona itakusahauzisha kila kitu shaka ni mauidha makubwa sana طيب hapo tutakuwa tumemaliza kifungu cha kwanza cha hii muhadhara iliyokuja kuhusu sifa moto twende kifungu cha pili almihwaru thani ma warada fi sa'ati jahannam hadithi zilizokuja kusifu urefu na upana upana wa moto wa jahannam na urefu wake saa ni ukubwa ukubwa wa huu moto huu moto ni mkubwa jamaa si mchezo si moto mdogo shekhi sikiliza عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكي أبو هريرة رضي الله عنه قال سما kunna inda rasulillahi yauman tulikuwa mbele tumekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja fasami'na wajba fasami'na wajba tukasikia sauti ya kiboko wajba ni sauti ya mboko kimchapa mtwa ile sauti itwa wajba wajba ni sautu sauti صوت الصوت eh صوت الصوت sauti ya kiboko kitandikwa mtu itwa wajiba wajiba kwa hiyo Abu Huraira asema tumekaa sisi masahaba mbele ya Mtume صلى الله mara tukasikia twa eh kama mtu anchapwa kiboko faqala rasulullah sallallahu alaihi mtume sasa akawaambia tadruna ma hadha hiyo sauti mlioisikia sasa hivi ya kiboko mwajua nini si kiboko kwamba utandikwa mtu hicho si kiboko hiki cha kawaida ah hicho ni kiboko chingine mwajua sauti ya nini hiyo taduruna mahadha mnajua sauti ya nini fakulna masahaba sema tukasema Allahu wa rasuluhu ala Allah na mtume wake ndo wanaojua zaidi sisi tujui sauti ya nini qala mtume wasallam akaambia hadha hajarun hiyo sauti ni sauti ya jiwe jiwe rumia bihi fi jahannam lilitupwa ndani ya moto jahannam jiwe likatupwa ndani mundu 70 kharifa miaka sabini nyuma tangu miaka sabini nyuma liliachiliwa leo hapa kusikia eh, hiyo ndo limefika <laughs> eh acha mchezo chef pana ona hizi takataka za hapa duniani bwana ah Adam hughuriki wewe waona huo moto wa gasi hapa unakuyoishia chuma wewe cheka waona ule ah, moto waona kuna zaidi ya ule ah lakini huko moto saa sawa hii ni picha picha ya moto hii kwa hivyo usikiza umbali wake mtume anambia hiyo sauti mlosikia kitu kuanguka ni jiwe lilirushwa kwenye moto jahannam miaka sabini nyuma limefika yeo yani yeo ndo limetuatia fahuwa yahwi kutoka siku hizo alikuwa likianguka lile jiwe likitiririka finnar ndani ya moto falana asema mtumi sahi hiyo sauti sahi intaha ila qariha ndo limefika mwisho wa moto lishakoma chini fasami'tum wajibata ndo mtasikia sauti yake Allah akbar eh? kwa hivyo hapa kuna hikma pia ya Allah kuwasikilizisha masahaba hili ili wazingatie eh jiwe lilitupwa miaka sabini nyuma Mtume sallallahu atuambia alana asema falana intaha ila qa'riha hivi sasa ndo limefika chini kabisa fasami'tum wajbata ndo mkasikia sauti yake hiyo sauti ya gwara ile takata ni lile tupwa miaka sabini nyuma au kitupwa eh ah, ah kila mmoja analo atajibu kulingana na nafsi yake mtume kaa wewe na nafsi yako ujiulize wewe waweza ikiwa huwezi moto wenye sifa hizi umeji umepanga nini mustakbali wako umejiwekea kinga gani na Allah ashakwambia ku anfusakum wa ahlikum nara yekea kinga wewe na watu wako anaisikia hadithi kama hizi kama mtu ana akili kuanzia na sasa anajitafsia mwenyewe kinga ya huu moto ndio sifa zake hizi si moto wa mchezo ni moto ni adhabu wallahi adhabu ambao kwamba imesifiwa huko ndani hata hujawahi fikiria na lau kama si wakati mfupi tungezidondoa hizi riwaya moja baada moja mungeshangaa ungeshangaa hata mungekata kula wengine lakini tutatosheka na mifano kama hii chache kwa hivyo kutupwa jiwe miaka 70 nyuma ndo kufikia chini kwa hivyo ina maana ni umbali wa mchezo sasa we pima yule kuna watu ambao kwamba wameambiwa kwao ni kule chini sasa wako hali gani watakuwa hali gani billahi alaik ha طيب kwa hivyo hii ni kifungu cha pili al-mihwaru thani kuonesha ukubwa na upana huu moto wa jahannam sio mchezo miaka 70 limetupwa jiwe limefikiria leo siku hiyo ambayo masahaba wamelisikia sauti rawahu muslim والامام احمد في مسنده الحديث صحيح twende al thalith kifungu cha tatu sikiliza vizuri hapo ma warada min shiddati harriha ma warada min shiddati harriha riwaya zilizokuja kusifu harara ya hali ya juu ya huu moto huu moto huu wa jahannam harara yake hai, ni ya hali ya juu si ya mchezo sikiliza mifano <clears throat> <coughs> عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عم بقوا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيما متومي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون narukum hadhihi allati tuqidun moto wenu huo ambao kwamba mwauasha <coughs> hapa duniani moto wenu ambao kwamba mwauasha hapa duniani juz'un wahid ni sehemu moja min sab'ina juz'an min nari jahannam katika sehemu 70 za moto jahannam ha sikiliza maneno haya yani moto wa jahannam <coughs> uko, uko sehemu 70 eh sehemu moja katika zile sabini ndio tuletewa sisi duniani kupikia kuyaishia chuma kufanya shughuli zetu kuna sitini na tisia zitakuja kuwekwa gea siku hiyo kwa huu moto unaoona hapa huyu ni kitandu katika zitandu sabini kuna tisa au sitini zitakuja kumaliziwa huko hii tumepewa kitandu kimoja kutumia kupikia eh kuchoma choma manyama kistarehe eh, <laughs> na masamaki eh hiki ni kitando kimoja katika vitando momo kisha asema mbele Mtume sallam akaeleza kwamba huu moto tena kabla kutekupua sisi chikitando kikahafifishiwa hii sehemu moja tuliyotoa duniani eh hatukutolewa mubashara kwenye jehanamu tukapewa pia yalikwenda kupunguzwa kasi ndio maana leo ukibandika sufuria chakula chapikika vizuri waila kama ni moto wenyewe ukiweka makaa hivi kitu shekhi ni makaa lakini mtume asema wadhuribat bilbahri marratayn huu moto ulipigwa na bahari mara mbili kabla kuletwa si dunia tufikie kwanza Allah aliupiga kwenye bahari mara mbili kupunguza kasi eh ndio ukiweza kuchoma kitu kichomeke polepole wala jahannam hakuna kuchomeka polepole ukiweka kumeayuka shaka si mchezo sasa huu moto ambao kama saizi twapikia tukifanya shughuli zetu umepigwa kwenye bahari mara mbili ghuribat fil bahri marratayn umepigwa kwenye bahari mara mbili kupunguzwa kasi usije ukateketeza vitu hapa duniani wazi kwa hivyo katika sehemu sabini hiyo sehemu moja tulipewa duniani kufanya shughuli zetu pia tulipunguziwa kasi eh yani lao inge, ile sehemu moja tungepewa hivyo hivyo ilivyotoka kule ah eh nafikiri ungekaka kitu hapa hapo hatungepika pia wadhih ndo Allah katika hikma yake akaupiga kwa bahari mara mbili kuupunguza kasi kisha akasema mtume walaula dhalika na lau kama Allah hakufanya hivyo ma ja'ala Allah fiha manfa'atan li ahad Allah hangeutia manufaa huo moto haungemnufaisha yote kila kikiwa kitu kitaketea kabisa lakini kuweza kupika ukaandika mawe wewe ukapika bodo eh hali ukapika polepole ukasonga ukasonga mpaka ukamaliza ule moto Allah ameutoa kasi eh usipime moto ule ukasema ah basi kama moto wa jahannam ni huu ah sima yenyewe yaiva polepole kuwa mimi ah, ah kule si hivyo kule 70 hizo sehemu 70 zote ziko zote na haukupigwa na bahari yule ah uko vile vile ulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo la shaka hiki ni kipimo cha wewe ukisie mwenyewe uko mbele kutakuwa vipi ndo akasema mtume sallam walaula dhalika ma ja'ala Allahu fiha manfa'atun li ahad lau kama Allah hakufanya hivyo kuupunguza nguvu hakuna mtu angenufaika na huo moto qalu eh masahaba akashtuka shekhi wakasema wallahi ya rasul Allah in kanat lakafia wallahi ya rasul Allah lau kama huna moto wa jahannam ungekuwa ni hunu baada ushapigwa baharini mara mbili eh hiyo utosha kututia adhabu sisi ambe ya rasulullah yani halikuwa haina haja kutopijwa naona mwingine ungepijwa yani ukapunguzwa ikiwa hunu umepigwa kwenye maji mara mbili na tuuona wawaka hivi Allahu akbar wasema hunu ya rasulullah hunu moto tunaoosha duniani watutosha kutukemea masahaba sema qala fa innaha basi mtume akasema mwisho basi kama nyinyi msema yatosha bado fa innaha fudhilat alaiha basi huo jahannam umefanywa zaidi ya hunu mnaotumia bi 69 juz'a kwa zaidi ya 69 juu yake kulluhunna mithlu harriha kila sehemu ni mfano wa harara yake Allah ni harara wallahi hili ni joto ambalo hujawahi lifikiria saa hii wewe ukiwasha gesi kidogo chwa moto mkali bwana mara moja imeiva huo ni ule uliopigwa baharini mara mbili kupunguzwa kasi sasa mtume sasa salama akwambia huo siku hiyo hautopigwa baharini utakuwa kwenye khilqa yake vile ulivyo kisha engeza mara 9 au 60 juu ifike 70 haki yeye ni harara kiasi gani ni harara ambayo kwamba hata kuifikiria shida ndo kila mtu ajitizame huu mwili wake ulivomea nyama kwa uzuri eh ikiwa atakwenda kusafisha sawa sawa mtu ataangalia mwenyewe ah, yeye aona ahitajia kusafisha shauri yake sio lakini haya yako yashaelezwa na hii ni onyo ni tahadhari wapewa usije kwenda mtu waliadhi bila akaenda kuonesha mambo yaliyoko akasema ah ni hii ndio hayo hayo loambiwa huko duniani ndio hayo kwa hivyo hapa jamaa hatukuja sisi kucheza cheza na kurukaruka ruka eh na kwamba sisi tufete mitezo mtezo huu na mtezo huu hapa tumekuja kwa kazi kazi moja tu na ile tuleta hapa kumsimamishia ibada Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake mtu kiwa ameona ameumbwa ameletwa hapa pia kuna shughuli zingine ndio zamshughulisha basi aendelee na hizo shughuli zake lakini ajue jahannami ule jahannam iliyoko kule haijapigwa baharini ni ile ile yenyewe iloumbwa sawa sawa sasa utakisia wewe sehemu la asema mtume sasa nini kulluhunna mithlu harriha kila sehemu moja ni mfano wa harara ya mwingine yani hiyo ongeza hiyo times wale waliaadha bila hapa ni kipimo cha joto ambacho kwamba hakifikiriki rawahu tirmidhi رواه الترمذي في imam ahmad wa huwa حديث hasan na فضلت عليها bi 69 juz'a بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها الله أكبر خطارشة والله mwanadamu asikie nususu za hadithi kama hizi kisha na bado awe ni mughilun fil munkar wadhalalat haki ya Mungu moyo wake umekufa umekufa shekhi tayeb tasoma na hadithi moja kuonesha harara ya huu moto ni harara ambayo haifikiriki sikiliza وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفكية أبو هريرة رضي الله عنه سيما سيما متومي صلى الله عليه وسلم اسكليزا اسكليزا بزورة سيما لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia lau kungalikuwa hapa ndani ya Masjid Nabawi kuna watu alfu moja na ziada lau Masjid Nabawi utapatikana ndani yake watu alfu moja yani milioni moja watu milioni moja na ziada wafihi rajulun wahid wafihi rajulun min ahli an-nar katika wale watu milioni 60 mmoja tu ndo mtu wa motoni kiwe kipimo cha harara eh lau wapatikane ndani yao katika wale milioni ale mmoja tu ni mfomotoni fatanafasa akatoa pumzi kahema eh akatoa pumzi fa asabahu fa asabahum nafasu wale wengine wote ile pumzi ya ule mfomotoni ikawafikia la ahraq la ihtaraqa masjid wa man fihi ungeteketea msikiti na waliomo ndani ah yule alotiwa ndani moto jahannam makenda akachoma yule moto kamuingia huko ndani harara moto imo ndani mwili wake akaja kwako wewe muko watu milioni akafanya <sighs> akapuliza kupepo ile harara ilitoka ndani ya moto wa jahannam mikiwafakanyia watu milioni moja mtume saa salam lao sema itapulizwa hapa msikitini itateketeza msikiti na ziliomo ndani na si moto wenyewe ni harara joto lilioko ndani ya mwili wa mtu lililobebwa kwenye moto wa jahannam lau litapulizwa hivi nje utateketea msikiti na watu milioni ndani huu ni moto kufanywa mtezo ah kwa basi jamaa ikiwa mtu hajui mahesabu ajue hesabu zake aliletwa fanini hapa akaye apige hesabu vizuri wallahi si mambo ya machezo kama hujajipangia kibula chako kaa na chini na nafsi yako uongeleshe nafsi yako jiambie haya mimi naweza na leo usione hizi ni ngano kwamba hapa usimuliwa ni hadithi za kale ha huu ni wahi mtume Muhammad SAW hakuna urongo haya maneno ya mtume SAW حديث من بكي أبو يعلى في مسنده والبزار والبيهقي في البعث وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا أه hilo ni joto liliobebwa ndani ya mwili wa mtu alikokuwa ndani aweza kuteketeza msikiti na watu milioni mchezo si mchezo fana mchezo shekhi Allah ana viumbe shekhi ana viumbe wewe huwezi fikiria harara kama hiyo واضح fai لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون وفيه رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي في البعث وصححه شيخ ناصر رحمه الله mwisho naona kulingana wakati umefikia kikomoni nasi tumalizia insha Allah المحور au kabla hapo ibakia riwaya moja hata tumalize riwaya moja kwenye kifungu cha tatu hadithi zilizokuja kuonesha harara ya moto bakia riwaya moja tumalize riwaya moja alafu tumalizie mwisho riwaya ya tatu kwenye kifungu hichi cha tatu ni hadithi an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema mtume sallallahu alayhi wasallam inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamah hakika mtu duni mtu duni kwa adhabu siku ya kiyama yani ambao kama atapata adhabu duni sana siku ya kiyama nani rajulun ni mtu tuvau fi akhmus qadamaihi liwekwe chini ya sehemu ya nyayo yake al-akhmus nini al-akhmus kilugha ma la yasilu ila al-ardi min batin al-qadami 'inda al-mashi ina maana akhmus akhmus qadamayn ni hivi ni ma la yasilu ila al-ardi min batin al-qadam ni ile sehemu ambayo kwamba haigusi ardhi ndani ya mguu ndani ya nyayo ile nyayo chini guu ukilikanyagia kuna sehemu utakuta haigusi ardhi inainukia juu kidogo inda al-mashi ukitembea simbu utaona umepandia juu kidogo ah bugu wako ukiangalia utakuta kama kuna kishimo ukikanyaga ardhi kuna sehemu haigusi ardhi hiyo sehemu iliyopeta kidogo juu inaitwa ahmus alqadar sasa asema mtume huyo mwenye adhabu chache ni yule lilowekwa kala moto kwenye hiyo ahmus akaambiwa liwata kaliweka ndio aliwata kanyaga hapo ndio mwenye adhabu ndogo jamratani awekee kama kama mawili ya moto jahannam yaghli minhuma dimahu akikanyaga yale makaa mawili ubongo utachemka bongo liliyoko kwenye kichwa litatingisika wa harara kalo likanyaga la moto jahannam kama yaghli mirjal kama inavyotokota sufuria ubongo utatokota kama ukiandika sufuria inavyotokota na maji ni hivi ndio ubongo utakapokutokota kama yaghli almirjal kama inavyotokota sufuria <clears throat> kisha sasa yule ambaye kwamba hii ndo hali yake ambayo kwamba huyu ana adhabu duni akiulizwa sasa adhabu yako vipi sikiliza atakavyojibu asema ma yara anna ahadan ashadda adhaban min hii ndo ajabu ajabu haiko kwenye yeye kukanyaga lile kaa ajabu iko kwamba yeye alokanyaga lile kaa mwenye adhabu duni ajiona hakuna aloadhibiwa kama yeye ajabu iko hapo au sio eh ajabu iko hapo kwa sababu huyu ni mchuduni amewekewa kambi aliwache akanyaji ubongo uchemka akiulizwa namna gani asema hakuna alopata adhabu na yeye hapa ndo kuna maajabu hapa ndio kuna maajabu asema yeye ajiona ashaddu nasi adhaban ndio mwenye adhabu hakuna anaadhibiwa kama yeye kisha mtume asema nini wa innahu la ahwanuhum adhaba na yeye ndio aliopewa adhabu duni kabisa Allah ushawahi kufikiria hali kama hii waambiwa kanyaga kala moto ubongo wachokota kama sufuria inavyochemka kisha ukiulizwa jisifu wewe unasema ah hakuna alopata kama yeye kuadhibiwa nasema mtume sema nini huyu ndiye duni kabisa hajafanya chochote kwa hivyo ajabu haiko kwenye yeye kuteketea na kala moto ajabu iko pale kwenye yeye kujiona yeye ndo aloadhibiwa hakubakia hii ni maajabu la shaka kuonesha harara ya huu moto si mchezo yataka mwili sawa sawa kupambana nao eh kuacha huu mwili wako ulobeba mapande ya nyama tu na damu huni ukikichiwa tu moya kwa moya wawe hauwezi kuhimili mwisho tamalizia na <clears throat> adhabu ma, ma warada ma warada min adhabi jahannam al-ukhra eh, adhabu zingine zilizokuja kuonesha zilioko ndani ya moto ambazo kwamba si harara yani yule moto wa jahannam kuna adhabu ya ile harara yake si tu ngaga alikuwa ni ile harara basi ingalikuwa kidogo mambo hafifu lakini harara ni adhabu kuna na mambo mengine kule ndani yatapitika ambao hujawahi kuyaona sikiliza sema عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما متومي صلى الله عليه وسلم إن الحميم لا يصب على رؤوسهم حقيقة yale maji ya moto wa jahannam yatamiminwa kwenye vichwa vyao wale waliotoa ndani fayanfudhu alhamim yapenye yapenye yale maji ya moto hatta yakhlusa ila jawfihi mpaka yafike ndani ya chango za mtu fayuslatu ma fi jawfihi ziteketee zichomwe zifagiwe zile changu zote ndani ya tumbo lake hatta yamruka min qadamaihi mpaka zitoke chini ya nyayo yake thumma yuadu kisha zirudishwe tena kama kana kama ilivyokuwa eh <laughs> la haula wala quwwata illa billah ukipijwa hayo mae huyayusha kila kitu kwa ndani zikatoka kwa tini zikitoka urudishwa tena ndani eh Allah kwa hivyo kuna adhabu ya harara sasa kuna na adhabu nyingine ya maji ya harara hii ni katika aina zitakuwa huko ndani mtu asifikirie kule ndani ya jahannam ni harara tu kuna na mengi kuna na mengi hiyo ni moja kuna maji ya harara pili rawahu ahmad wa tirmidhi wa ghayruhuma وفيه شيء من ضعف كده سكيلذا نيجينا هي وانا عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه الزبيدي هو صحابه رضي الله عنه عبد الله بن الحارث بن جزء عبد الله بن الحارث بن جزء قال اسمع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع متوم صلى الله عليه وسلم ان في النار hakika munao ndani ya moto hayatun nyoka kaamthali anaqil bukhs kama shingo za ngamia ndani ya moto jahannam wapatikana nyoka mfano wa shingo za ngamia talsa'u ihdahunna lat'a huuma mmoja wao kuuma fayajidu fayajidu hamwataha ukapata ushingo wa sumu yake 40 kharifa miaka sabini akikudunga kwa kikuuma ule nyoka ushingo wa sumu hubakia nyaka sabini leo huhitaji kudungwa tena ile dozi enda nayo kama wadungwa mara baada ya mara hiyo akikudunga mara moja akikuuma mara moja asema utapata hamwataha hamwa ni ile alamu sumu ushingo wa sumu alhamwani alamu sumu asema fayajidu hamwataha 40 kharifan akapata ushingo wa sumu miaka 40 endao nao kisha sema wa inna fil na hakika munao ndani ya moto aqarib ngezi tumbo kwa hivyo kuenezea balaa huko ndani ja mtu ati ni harara tu balaa zote zimo huko ndani baada ya nyoka sema kuna aqarib ngezi tumbo كأمثال البغال الموقوفة الموقفة كأمثال البغال الموقفة kutapatikana ngezi tumbo mfano wa baghl baghl ni mnyama aliyopandanishwa baina punda na farasi punda akimpiga farasi kutoka kijana au farasi akipigana na punda akitoka jana huitwa baghl huwa ni mrefu wa punda chini ya farasi okay. sasa wale akrab wale ngezi tumbo watakuwa mfano huyo mnyama almuwakkafa aliyowekwa kiti juu aliyotandikwa kiti التي جعل السرج عليها عليك السرج يعني الى فيجي مكوبانديا ساسا هو عقرب تلسع احداهن اللسع نايا كيوما ولنجي كتومبو كوما فيجد حموتها اتطاط وشين وسمو wake 40 سنه 140 رواه الامام احمد وابن حبان والحافظ المنذري رحمهم الله في الترغيب والترهيب وهو حديث صحيح واضح kwa hivyo haya ni qatrun min bahr wa ila kutub khasa zimetungwa kuhusu haya masala kumejaa riwaya za kukutisha wewe na huu moto wa jahannam zenye kukuelezea hakika yake mwisho tamaliza hadithi ile maarufu ya Abi Huraira fi sahihain kusifu moto wa jahannam fa inna Allah adhina laha binafasain nafasun fi shita wa nafasun fi sayf فهي أشد ما تجدونه من الحرارة وأشد ما تجدونه من الزمهرير إن رواية أبو هريرة في صحيحين قبا أسيما متومي صلى الله عليه وسلم الله أن يجالي متو جهنم وفوليز مرميل وفمز مرميل نفس في الشتاء وكيوان nkaskazi kupuliza حرارة وكونا kaona joto limeenea ni msimu wa kaskazi moto jahannam upuliza harara wewe jua toka na huko ndio ndo harara hii joto unayoiona wewe harara harara isokwisha ni kuhema kwa moto jana umehema umejipuliza kidogo umetoa koroma sasa mtume sala salam anasema huathiri anga lot ukaona watu pata harara basi harara yenyewe toka hivyo mtume sala salam anasema nafasun fi sayf fi shita hupuliza wakati wa sukusi kusi kusi huwa baridi kawaida kwa hivyo ukiona baridi imezidi ule moto wa jahannam huo umetoa korobo umetoa umepuliza baridi ikaenea duniani wa nafasun fi shayf fi sayf na mpulizo wa pili hupuliza wakati wa kaskazi kukawa joto kwa hii mipulizo miwili ni aina pia za adhabu ziko ndani ya moto jahannam ndio mwisho wa hadithi tunasema nini fahiya ashaddu ma tajidunahu min alharara ndio mtakuta harara yazidi kaskazi wa ashaddu ma tajidunahu min az-zamharir na ukipuliza wakati wa kusu utapata baridi kali kwa hivyo ndani ya moto kuna adhabu ya baridi tu kule ndani ya jahannam kuna misimu itawapitikia walioko ndani ya moto jahannam ni baridi ya kiate ah baridi uchoma ichome nafikiri ushinda moto sio wengine usema ushinda moto usicheze eh wewe kwa barafu tu wewe eh kipande cha barafu inua makapo aicheze wewe dakika ngawa ataweza hai barafu ya duniani si moto wa jahannam utaganda mpaka utoe macho ushangae ni baridi ambao kwamba bardhun qaris ambao haistahimiliki kabisa wala yabu bila kwa hivyo kumbe ndani ya moto wa jahannam kuna harara kuna na baridi na zote ni aina za adhabu za patikana ndani humo wala yabu wazi haya insha Allah machache mimi naona yatosha liman kana lahu sam'un alqa sama wa huwa shahid liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid mwenye moyo ulio hai haya yatamtosha insha Allah kumpeleka miaka kadhaa bado afikiria na nafsi yake eh, namna gani لذلك روي يعني أثر عن بعض السلف كما الربيع بن خثيم وغيرهم رحمه الله walikitunda kinga cha moto akakiweka alafu wakaweka kidole juu yake au wakawasha moto alafu weka chanda juu yake namna gani akisikizia ajiona kisha zungumza na nafsi yake eh huu moto wa dunia wewe umekushinda uwezo huo eh Rabi' ibn Husayn rahimahullah eh awasha moto alafu weka kidole juu ajiambia ya nafsi wewe umeshindwa kuweka chanda kwenye moto huu vipi chanda kitakavyokuwa kwenye moto wa jahannam yani mauidha ajipatia idha mwenyewe hivyo kwa hivyo la shaka ayu alhibba ni masala muhimu sana ya kupata hizi raqaiq mambo yenye kutulainisha moyo na mambo ambayo kwamba yenye kutufanya turudi nyuma tutengeze tulipoharibu la budda tutengeze tulipoharibu wa illa mtu atafika ashafumaniwa na mauti ashafumaniwa na mwisho wake tena wale yadu ya sasa baki ya kutetema hajui namna ya kufanya wazi kwa haya insha Allah na machache yatatosha kwa hii muhabara wa leo kuhusu masala ya naru jahannam na la shaka hizi nusus ikhwa yataka tuziweke mbele ya macho na mwana adam awate kibri na kibri ni kurudi kwenye haki kikiata kibri ni urudi kwenye haki na mtu ajichunge sana kudumu kwenye maasi kwa sababu wallahi hawezi wata ati sijui nini moto wa gesi sijui moto ule unatukua kibiriti ama mshima mshima tu ule eh wekewe nao kwenye masikio eh, kwa mshima hapa waweza mstamili kwa mambo yataka yaturudishe nyuma tunapokwenda tufikirie vizuri huko tuelekea wapi wa illa tusipojifikiria vizuri mustakbal wa akhirah na huo ndo mustakbal kusudia asifikiri simaanishi fikiria mustakbal wako mustakbal wako wa kisasa simaanishi huo na mustakbal wako wa kisasa ni mwayajua mambo gani kutengeneza mambo ya tumbo mambo ya tumbo ndio mustakbal wa kisasa lakini namaanisha mustakbal wa akhira ukienda mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala una nini ama sisi tuona wale wanao tunaotembea tembea tunaowazika wale ama ile ni picha tu haina hakika ni kwamba mambo kusonga sio lakini mambo yakikusimamia sasa ah fabasaruka alyawma hadith kama Allah alivyosema eh fakashafna anka ridak hakuna kizibo shekh waona ah, mauti haya huyu malakul maut nyumba yangu ni hii nenda huko au nenda huku hapo ndo mtu yatabayan lahu kweli ah alipoteza na wallahi sura mwanadamu atakayojifanya njabari jeuri mshinda farao kunaye jeuri atamshinda Firauni Firauni amedai yeye ni Mola usio hakuna jeuri zaidi ya huyu Firauni ni jeuri kumliko Ibilisi usio ana Ibilisi hajadai uungu jumla yote ah yeye amtambua sema mimi najua eh, ana mambo yake lakini Ibilisi hajadai yeye Mola lakini Firauni ujeuri wake na kibri kilimfanya yeye adai ni Mungu mwisho <laughs> wacha mchezo shekhi alikuwa jioga alipoona mambo sasa bahari imepasuka yeye akaona tamani sasa bahari ilipomzingira hana pa kwenda akaona sasa mauti amemsimamia alifanya nini amantu sisema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil ah naamini sasa mola wa banu israil kumbe ni mola wa haki akaambiwa alana khalas kwa nini Firauni kibri na ujeuri ulimtoka kwa sababu aliona ukweli umesimama na sisi sote lazima tupate mauidha na kisa cha Firauni wacha ujeuri wako shekhi rudi kwa Mola wako Allah akuita قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا innahu huwal ghafurur rahim Allah akuita kabla hujafa ye njoo utubie kwangu nikupe tauba wewe hutaki eh kichwa ngumu wajifaya ah, ashuri yako aya iko wazi hadithi ziko wazi kama kuna mtu mwenyewe ameitolea sadaka sharia sio wengine kuna wengine wenyewe wenyewe wamejiabulia kwambia ami moto utaka mwenyewe utefuta sasa utamfanya nini mwambie nenda nenda bora tu utaweza kudhubutu uko ndani hapo basi hadithi ni hizo mlizosikia naktafi bihadha alqadar inshallah nimpishe wenzangu wafanye naye kalima aliyoandaa yake na na al-amin al-akh al-amin fakallah aje atupatie na yeye yale aliyoandaa kwenye kikao hiki وفقنا الله وإياكم نكتفي بهذا القدر الله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين